milí. Prihodil sa nám ďalší deň, no a než dôjde k tzv. zlomu, ešte je potrebné absolvovať jeden kompletný týždeň, aby sa nám teda rok 2024 prehúpol definitívne do tej svojej druhej polovičky, lebo v rámci prvej ideme do finále, čo platí aj o Petrolejke, keďže nastal čas pre poslednú v tomto mesiaci a tomu bude zodpovedať aj zostava účinkujúcich. Stihneme, čo stihneme. Vy sa v žiadnom prípade nenechajte rušiť, postačí si to iba vychutnávať. No a ja vám k tomu želám nerušené počúvanie. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. hajšmekry si v úvode určite na svoje nemusia prísť. Toto je formácia, ktorá začala svoju púť v 95. a na začiatku bol aj aktuálny oslávenec Aleš Lehký, ktorého berieme teda ako jedného z tých, na ktorých si môžeme aspoň v jednou pesničkou posvietiť, keďže v rámci včerajšieho dňa išlo o jeho 45. narodeniny rodáka z Litvínova, Stal sa aj spevákom, aj moderátorom, ale hlavne členom eh, skupiny Lunetic, ktorá tú púť začala písať eh, v polovičke 90. rokov. Vymýšľalo sa, aký názov sa dá kapele a napadlo to vtedy členom eh, toho základného formátu, že by mohlo to mať niečo spoločné s anglickým lunatic, čo by by malo významovo byť obláznovi, bláznovi, o šialencovi. No a aby to tak trošku počeštili, tak to zmenili práve na Lunatic. Začínali ako tanečná Eurodance kapela na diskotékach. Postupom času začali aj spievať. Zo začiatku aj po anglicky, no a v 98. prišiel taký ten veľký zlom, keď si ich všimol Stanošimor, predtým známy ako Morhotronik, no a Lunatic začali spievať aj po česky. Došlo k pesničke Máma, Neskôr sa stali moderátormi televízneho programu hit parády s názvom ESO, aj k tomu sa v podstate dostaneme vďaka druhej pesničke v poradí, pretože nám pripomenie ďalšieho z aktuálnych oslávencov, dokonca jubilanta, takého zaokrúhleného, no ale máma tá sa veľmi rýchlo chytila, čo sa týka ešte pesničiek skupiny Lunatic. Dostala sa na popredné priečky vtedajších domácich hitparád. parád No a popularita výrazná trvala zhruba tak 3 roky. Dokonca tam bol aj bronz v rámci Českého Slávika. To rozdelenie v roku 2003 fanúšikovia niesli veľmi ťažko. Dôvodom boli hlavne drogové problémy Martina Kociana. No a ešte potom sa snažili uchytiť aj jednotliví členovia, hlavne Vašek Jelínek vydal rokový album alebo rokovo ladený album podvodov, ale to už úspech nedostiahlo a podobne na tom boli aj ďalší členovia. V 2011 vydali tiež album na vlnách, už ale vyložene autorský, keďže na jednotke by sa dali nájsť aj nejaké tie cover verzie, hlavne pesnička Only You. No a v 2018 ešte vybehli na turné, čo sa týka oslávenca Alež Lehky tak e, ten e, sa toho stále ešte snaží byť súčasťou. No ale máme tu ešte k tomu 23. júnovému dňu aj iné možnosti sa obzerať, aj k tým ďalším, ale aktuálnym bude ten čas premiéry v kalendári uvedený deň a dátum 24. júnový deň 176. v poradí takže meninový oslávenec dnes určite vychytené meno Janko alebo Ján oslavuje nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike bezdlžňa Honzík hebrejské a aj v Nemecku by sa mohlo hľadať pôvod v preklade významovo Boh je milostivý na svatého Jána otvírá se létu brána a prší ten den, prší celé tři dny. Vyzerá to dnes, že by to mohlo byť celkom slnečné. Máme tu Deň pamiatky obetí e, komunistického režimu, čiže pamätný deň na Slovensku. Je tu aj Svetový deň osteoporózy. Takže aj k tomuto sa môže byť, že niekto bude obracať, ale my teraz obrátime pozornosť smerom k dáme, ktorá tú hitparádu ESO uvádzala ešte pred skupinou Lunetik Teresa Pergnerová pretože zajtrajšok bude jej novým a to už po 50. krát. Moderátorka, speváčka, herečka študovala hudobné konzervatórium v Prahe, hudobno-dramatický odbor, ale nedokončila to. Céra, dá sa povedať, že v mm, tých našich vodách slávneho ocina Eduarda Pergnera, ktorý ako textár sa výrazne zviditeľňoval v tých už aj 70 80 rokoch. Ona samotná v 91. začala moderovať e, v rádiu, o tri roky neskôr hitparádu na obrazovkách verejnoprávnej televízie, no a potom sa dostala k programu, ktorý ju preslávil aj tým pozdravom Čágo Bélo Šílenci. ESO moderovala do roku 1998 a rok predtým ešte aj vyhlasovanie Českého Slávika. Neskôr to bola aj u nej o drogách, o závislosti. Potom sa ešte vrátila na obrazovky v polovičke e, tých nultých rokov aktuálneho tisícročia a e, to moderovanie priebežne dá sa povedať, že by mohlo byť v jej prípade dosť časté. Na hudobnú scénu nastúpila s Rachotom, pretože je tu album, ktorý bol ponúknutý v 90. rokoch a spolupracovala pri jeho vzniku aj s Ocinom ako textárom. Čo sa týka muziky, tak niečo ponúkol Peter Nať, niečo Michal Penk napríklad, bolo tam toho viac samozrejme, tak si poďme pripomenúť Terezu Pergnerovú v pesničke z e, autorskej dielne práve Michala Penka a Eduarda Pergnera v našej blízkosti sa bude pohybovať andelíček. očí objímala húfy lidí smíchem svým. Udělej z ní bílou zase vždyť nic se Ani zem v botách. To, co ty máš v bílej křídlech, to má moje černá duše v nohách. Po tržnicích, co day. desiatnička Teresa Pergnerová. Bolo možné si ju všimnúť aj na tzv. striebornom plátne. Objavila sa vo filmoch, kde na začátku téměř růžový příběh s Darinkou Rolincovou. Možno viac, e, možno ju spájať s titulom Disko príbeh s dvojkou. Tam si zahrala sestričku v pôrodnici. Akumulátor jeden, veľký dračí propadák, ani svatí, ani andelé jak s Kubou šili všichni čerti alebo svietlolásky, žiletky. To by mohli byť tituly, s ktorými je možné spájať práve túto dámu. Aj keď niekto by možno takéto prirovnanie nepoužil, rok 1995 sme si pripomenuli hudobne a budeme si pripomínať aj iné. Dnes to mám, čo sa týka základu, opäť o troch jasných bodoch v rámci ročníkového seriálu to bude návrat do 87. Album na tento deň a spomienku, ktorej okrúhliny jednoducho nemožno prehliadnúť, tak v tomto, keď budem konkrétny, dnes to bude narodeninový čas pre Helenu Vondráčkovú, keďže práve 24. jún sa písal, keď uzrela svetlo tohto sveta, tak si dovolím povytiahnuť album z roku 2006, dostal názov Zastav sa a poslouchej. Ťažko hovoriť o nejakom konkrétnom čísle, približne 20. v poradí, lebo tam je to dosť také domiešané, aj spolupráca s Golden Kids, aj rôzne živé projekty, výberové rekapitulácie, respektíve reedície jednotlivých albumov, takže ťažko sa dopátrať k presnému číslu, ale tento projekt tak či tak pred tými už 18 rokmi bol ponúknutý, tak 5 pesničiek z neho by sme si mohli pripomenúť. Niektoré môže byť, že budete počuť poprvýkrát, lebo už to nie je také sledované, ako to bolo svojho času. Keď sme v 70 80 rokoch siahali po albumoch, tak sme to vedeli e, počúvať od A po Z a niekedy aj viackrát za sebou. Zastav sa a poslouchej bude teda projekt, ktorý tu bude dominovať. No a keďže čoskoro tomu bude presne 40 rokov, čo nás opustil uh, interpret, s ktorým aj Helena Vondráčková svojho času naspievala dueto, ešte keď bola iba novou hviezdičkou na hudobnej scéne, tak uh, tá záverečná pasáž bude práve o nahrávkach eh, ktorými sa pomerne úspešne pokúšal osloviť tuzemského poslucháča Milan Chladil tak práve jemu obetujeme ten e, finálny čas aktuálnej petrolejky, ale k tomu budú pribalení ešte aj ďalší jednotlivci a trošku pritvrdíme o chvíľočku. Prejdeme si samozrejme aj historický kalendár. No, neviem, nechcem nič privolávať, ale 24. júnový deň to je jeden z dátumov, keď ľudia naozaj nevedeli, čo od dobroty, stále sa to mlelo na mnohých miestach už od 12. storočia, keď e, sa uskutočnila bitka pri Sao Marméde, ktorý bol takým prvým dôležitým krokom k nezávislosti Portugalska, aj Škótsko získavalo e, nezávislosť v tomto čase v 14. storočí, bitka pri Banokburne, v ktorej škótska armáda, vedená Robertom Bruceom, prvým porazila anglického kráľa Eduarda II. A Škótsko takto opätovne bolo nezávislé. Loď anglického kráľa Eduarda III. rozdrtila francúzsku flotilu v roku 1340, v 1432. husiti dobili Trnavu, využili lesť, keď sa do mesta, v ktorom sa práve konal trh, dostali prezlečení za kupcov. Napoleon v 1812 zahájil inváziu do Ruska, rok neskôr bolo vybojované malé, ale významné stretnutie britsko-americkej vojny, bitka u Beaver Dams. V bitke v Karabobo porazil zase e, Simon Bolívar španielskú koloniálnu armádu v roku 1821. O 10 rokov neskôr vypuklo v Kerestúre tzv. východoslovenské povstanie rolníkov. Bitka pri Solferíne v Taliansku, tá je zase z roku 1859. Francúzsko-sardínske vojska tam porazili rakúsku armádu, preto cisár František Jozef I požiadal Napoleona III. o prímerie. Rakúsko sa muselo zriecť Lombardie aj Parmy v prospech Sardínskeho kráľovstva. Zostalo mu tak len Benátsko a niektoré ďalšie talianské miesta. Bitka a utrpenie zranených vojakov podnietili tiež švajčiarského filantropa a spisovateľa Henryho Dinanta založiť Červený kríž zhruba o 4 roky neskôr. Japonsko napadlo Kóreu, to už pozeráme do 20. storočia. Písal sa rok 1910, o 8 rokov neskôr bol bombardovaný Paríž kanónom zvaným Tučná Berta. V 42. počas druhej svetovej vojny nacisti vypálili obec Ležáky v tento deň ako odplatu za smrť e, protektora Reinharda Heydricha. Sovietský zväz zase prerušil pozemné spojenie medzi západnými zónami Nemecka a východným Berlínom. Začala sa blokáda západného Berlína, ktorá trvala od toho 48. do mája roku nasledujúceho. No a aby tu bolo niečo aj z aktuálnejšieho obdobia, ale toto už bolo skôr o prírode. Tisícky obyvateľov juhovýchodných Filipín utieklo zo svojich domovov, keď sopka Majon začala chrliť lávu a kamene. Veľké boli ako nákladné autá. Nie každý pred takým dokážeme utiecť. Tá pohyblivosť je už trošku komplikovanejšia ak počúvate iné správy ranné na iných frekvenciách, k vám to nikdy nedoletí tieto informácie, ale ranné správy si môžeme vypočuť aj my v nasledujúcej pesničke, ktorá bude tiež titulom od včerajšieho oslávenca 55. narodeniny si pripomenul rodák z Nitry Miloslav Láber v tých hudobných kruhoch známy ako Whisky spevák skupiny Slobodná Európa, formácie, ktorá vznikla na konci roku 1989, to mal 20 rokov. O dva roky neskôr ponúkli prvý album, ten dostal názov Pakáreň. V 94. to bola dvojka Unavený a zničený. V roku 1995 eh, prerušili svoju činnosť, no a potom sa dali dohromady v deň, ktorý sa dá celkom zapamätať, 22.2.2002. Vtedy hrali na svadbe Whiskyho s Dorotou Nuotovou. V novembri toho istého roku natočili alebo on konkrétne s kapelou Overground e, rovnomenný album. Tá trojka Slobodnej Európy je z mája 2003. Dostala názov Trojka, aby sa to nemýlilo. V 2006 im vyšla kompilácia Bezdovka, a v apríli 2014 aj dlho očakávaná štvrtá štúdiovka s názvom Štvorka, aby to nebolo také komplikované. My si pripomenieme pesničku, ktorá už v podstate bola aj spomenutá, pretože má názov Ranné správy. Ranné správy line. Afrike si nikto nevšíma. Islamisti sa môže metastázy. Severná Korea, Rusy, Tibet, Izrael, Sýria. Lížime sa do kritickej fázy. Pomoc! Je mi z toho zle, pomoc! Celé zle, pomoc! Za úrok sa mi dvíha pomoc, je mi zle, zle, pomoc, celé zle, pomoc, toto už je fakt sila. Sen je jak súd dynamitu, stačí, keď diska preskočí. A k tomu ako bonus kameris tartsin. On my heart, let me start off wide. On my heart, so eyes wide. On my heart, so look something high. On my heart, let me start off wide. On my heart, so eyes wide. On my heart, to to už je fakt sila. On my heart, let me start posle pomoc, žalúdok sa mi dvíha. Pomoc, je mi svá zle, pomoc, celé zle, pomoc. No, aj tá žumpa, tak, tak toto vyzeralo práve pred tými desiatimi rokmi na štvorke s skupiny Slobodná Európa, štvorke s veľkým Eš, pretože pod týmto názvom bol album ponúknutý, no a jeden z aktuálnych jubilantov sa nám prezentoval. Takže od whisky teraz prejdeme k niečomu, čo by ste nemali popíjať. Je to v názve aj titulnej pesničky albumu, ku ktorému sa tiež preškriabeme cez historický kalendár. A siahnuť môžeme aj do 14 storočia, keď v nemeckom meste Aachen bol zaznamenaný prvý hromadný výskyt tzv. fenoménu divokého nekontrolovateľného tanca, sprevádzaného halucináciami až do úplného vyčerpania. Tomuto sa snáď dokážeme vyhnúť v aktuálnom období. Na ostrove Cape Breton pristal benátsky e, moreplavec v anglických službách Giovanni Caboto, to ešte na sklonku 15. storočia v 1497. hľadal námornú cestu do Číny a bol takto objavený ostrov, e, ktorý pokladal za Áziu. Zápis o udalosti je prvým presne doloženým dátumom o objave Severnej Ameriky. V roku 1784 sa v Baltimore uskutočnil prvý let balónom v Spojených štátoch a poďme do 20. storočia. Vo Francúzsku v parížskej Volardovej galérii otvorili prvú výstavu obrazov vtedy len 19-ročného španielského maliara menom Pablo Picasso. Mary Pickfordová ako prvá filmová hviezda získala zmluvu v hodnote milión dolárov, to sa písal rok 1916. Lanová dráha na letnú v Prahe dopísala svoju poslednú bodku, v roku 1922. Odvtedy sa tam už musíte skôr vlastnými nohami dopraviť. Ležáky na Chrodimsku, obec, ktorá pikala za pomoc pri atentáte na Heidricha, bola eh, teda vyhladená v roku 1942, 24. júna. Zomrelo 32 ľudí, respektíve bolo zavraždených, 11 odvlečených. Po vojne sa objavili len dve deti, ale že by sme toto nemeckému obyvateľstvu pripomínali tak ako Rusom 68. rok, to až tak veľmi sa nedá povedať. Inak v tom 42. zástupcovia všetkých českých divadiel boli pod hrozbou najprísnejšieho trestu zvolaní tiež do Národného divadla v Prahe, aby demonstrovali vernosť Hitlerovej ríši. Rok 1959, automobilové závody v Mladej Boleslavi vyrobili 100 tisíce vozidlo typovej e, série Škoda 440, Škoda Octavia. Tento exemplár putoval zákazníkovi do Helsiniek. V roku 1968 to v podstate môžeme na chvíľočku prerušiť. Veľmi krásnou, z dnešného pohľadu až priam neuveriteľnou informáciou Schôdza Národného zhromaždenia schválila vtedy zákon o súdnej rehabilitácii osôb nespravodlivo odsúdených v 50. rokoch a pozor, zrušili tam vtedy cenzúru, takže odvtedy už cenzúra neexistuje na našom území a kto hovorí, že existuje, tak ho treba zastaviť. Cenzúra neexistuje, je to len taký omamný ovšial, opar, ktorý sa tu šíri, že vraj ju tu máme, môžete kľudne si povedať čokoľvek. Nikto vás nezastaví, máte predsa slobodu a demokraciu a sloboda a demokracia buď je, alebo nie je. A je to podobné aj s médiami, ktoré sa vystatujú tým, že sú vraj najobjektívnejšie. Aj v tomto prípade platí, buď ste objektívni, alebo nie ste objektívni nie je nič medzi tým. A teraz poďme za Bystríkom, ktorý zostal červeným aj po 89., lebo pod týmto menom sa narodil 25. júna roku 1982, stalo sa v Trnave, zviditeľnil sa zhruba v 2005, keď sa stal víťazom súťaže, ktorá dostala názov Coca-Cola Popstar 244 prihlásených, skupina interpretov a on víťazom a mal možnosť hneď aj ponúknuť album nazvaný Mám, čo som chcel. Dvojkou sa stalo o dva roky neskôr uvedené dielo Lenty a ja. My si zájdeme za titulom číslo 3. Ten je z roku 2010 a tu je titulná pesnička Bubli Fuk. Bubli Fuk. láska je to, čo ma la la láka. Mm-mm, mm-mm. La, la, la, la, láska je to, čo so mnou mama máva. Tak daj mi ruku, nech tu nezostaneš sama. Ak sa dva rovnaké póly stretnú, ak si nájdu k sebe správnu cestu, z bubly fuku vyfúknem dve, Bubliny, čo rýchlo na zem klesnú. Ty si môj svet, ty si môj vesmír a jeho stred. Nechaj ma viesť, podaj mi ruku, ak to budeš chcieť. Ty si môj svet, vyfúknutý z bubliny. Nechaj ma viesť, opri sa o mňa, ak to budeš chcieť. La, la, la, la, láska je to, čo má mama máka. La, la, la, la, láska je to, čo vo mne zanecháva. Pocit, ktorý nenahradíš, ak si sama sa dva rovnaké póly stretnú Ak si nájdu k sebe správnu cestu Z bubly fuku vyfúknem dve Bubliny, čo rýchlo na zem klesnú Ty si môj svet Ty si moje vesmír, ja jeho stred Nechaj ma viesť Podaj mi ruku, ak to budeš chcieť Ty si môj svet vyfúknutý z bubliny Nechaj ma viesť Opri sa o mňa, ak to budeš chcieť Ty si môj svet Ty si moje vesmír ja jeho stred Nechaj ma viesť Podaj mi ruku, ak to budeš chcieť Ty si môj svet Vyfúknutý z bubliny Nechaj ma viesť Opri sa o mňa, ak to budeš chcieť Ula la la la Tak toľko teda Bystrík v dnešnom príspevku interpret, e, ktorý po dvoch týždňoch od finále prvej súťaže výraznej začal nahrávať vo Váhovciach pod vedením producentov Juraja Kupca, Oskara Rožu, Jozefa Šeba, album vyšiel v druhej polovičke septembra 2005 práve pod názvom Mám, čo som chcel. No, tá trojka je pre nás dnes takou najdôležitejšou. Na tomto projekte sa tiež podielalo viacero producentov. Marianka Chud, Tomáš Zubák, Peter Graus a s hudobnými aranžmánmi prispeli aj Slavo Solovic, Pavol Hubinák. Texty okrem Bystríka napísal aj Vlado Kraus, Andy Ďurica, Jozef Husovský. No a na tomto albume sa objavila aj skladba Slnko nespáli, s ktorou súťažil v 2010 v národnom kole Eurovízie. Odvtedy ešte ponúkol e, dva projekty s kapelou Bystrik Banda na Kráľovej holi, to je spred 5 rokov, Tancuj, vykrúcaj z roku 2022. A už aj nejaké nové single sa pohybujú aj našim smerom Osobne sa zastavil raz, ale zrejme netušil, kde <laughs> sa objavil. Odvtedy sa zem zľahla, ale to už sme zvyknutí nielen pri ňom, ale pri všetkých. Sú ale našťastie aj takí, ktorí to až tak veľmi neriešia, preto aj tie ďalšie minútky budú patriť napríklad eh, Helene Vondráčkovej, za ktorou sa o chvíľočku pozrieme ešte cez udalosti, ktoré nám tu zostali z dnešného dátumu jej narodeninového v roku 1974 pred 50 rokmi bol poprvýkrát použitý čiarkový kód pre nákup v supermarkete. V roku 1985 bola vyhlásená chránená krajinná oblasť Ponitrie. O 10 rokov neskôr pri najtragickejšej železničnej nehode v porevolučnej Českej republike pri obci Krouny zahynulo 19 ľudí. Premiér Miloš Zeman, vtedy ešte premiér, v 99. oznámil, že bývalý minister zahraničia Jozef Žielenec podplácal novinárov, aká novinka. V 1999 tiež z floridského misu Canaveral bola vynesená nosná raketa typu Delta do vesmíru, ale respektíve vyniesla americký satelit, ktorý svojimi citlivými prístrojmi 3 roky pátral po prítomnosti tzv. deutéria, tento ťažký izotop vodíka, ktorého jadro sa skladá z jedného protónu a jedného neutrónu, vznikol krátko po tzv. veľkom tresku. Za trojročným projektom stal Americký národný úrad pre letectvo a vesmír. O výsledkoch sa už v tejto správe nepíše, či boli úspešní, ale môže byť, že to niekomu pripomína aj titul z Cisárov, pekár, pekárov Cisár, kde sa snažili zhmotniť tmu a podobne. Proste peniaze sa nájdú na rôzne veci a na tie, ktoré sú dôležité, sa potom skladáte štuplikmi. Ruský prezident Vladimír Putin v roku 2003 začal svoju prvú návštevu Spojeného kráľovstva, ktorá bola zároveň prvou návštevou ruskej hlavy štátu v Britskom kráľovstve od roku 1874. Aktuálne, ako vieme, prebiehajú majstrovstva Európy vo futbale, tak si poďme pripomenúť udalosť z 24. júna 2010, keď slovenskí futbalisti vo svojom záverečnom stretnutí skupine F majstrovstiev sveta v Južnej Afrike. Vtedy zdolali úradujúcich majstrov sveta z Talianska 3-2 a na ich úkor postúpili do 8 finále. Uvidíme, či tá aktuálna reprezentácia dokáže vďaka e, stretnutiu s Rumunskom sa tiež dostať ďalej o dva dni v stredu večer. Slovenská republika sa potom v 2013 stala jedným z 30 členov nového medzivládneho výboru expertov pre financovanie trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zriadilo valné zhromaždenie OSN. Vo výbore nás zastupuje aj stály predstaviteľ pri OSN v New Yorku. Tiež je to zase niečo ako cisárov pekár, pekárov cisár. Britské referendum to je z roku 2016, takmer 52% hlasujúcich vtedy podporilo odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie a premiér David Cameron oznámil zámer rezignovať, kto vie, ako by dopadli takéto referenda aktuálne aj v ďalších členských štátoch. V Saudskej Arábii pred šiestimi rokmi vstúpilo do platnosti nariadenie, ktorým sa v tomto kráľovstve rušil zákaz šoférovania žien. No a posledná informácia má 3 roky. Bude z Českej republiky, kam aj svoj pohľad namierime. Na Morave vtedy sa prehnalo ničivé tornádo, ktoré si vyžiadalo stovky zranených a 6 obetí. Malo silu F4, to je tá tzv. E, Fujitajová alebo Fujitová stupnica, japonsko-americký meteorológ Ted Fujita, z Chicagskej univerzity túto stupnicu predstavil v roku 1971 a F4 tá je už o zničujúcich škodách existuje 5 týchto bodov respektíve 6, keď budeme do toho rátať aj F0 no a táto štvorka to je o pevne postavených domoch, ktoré sú zrovnané so zemou štruktúry so slabými základmi sú odnášané preč a vietor pohadzuje autá vytvára li aj z ťažkých predmetov. Takže v tejto skupine sa nachádzali aj tie situácie, ktoré sa odohrávali v obciach Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a mesto Hodonín. Ťažko povedať z tohto miesta, či už majú po troch rokoch za sebou odstraňovanie škôd a nakoľko im úradníci dokázali pomáhať a vychádzali v ústrety. Ale ono zvyčajne sa chvíľku dejú zázraky a potom to všetko odíde ako celé, celé tornádo. Kto ale príde ako tornádo, to je práve dnešný narodeninový oslávenec Helena Vondráčková, album Zastav sa a poslouchej, ten je z 2006 roku a uvádzala ho pesnička, ktorú si aj teraz pripomenieme, autorom hudby Lešek Vronka, Text napísal Adam Suchý a pesničke dal názov Doufám, že to víš. Jen se tak chvíli dívám, jak se probouzíš a ráda zapomínám, kdy mám s tebou kříž. A když i na mém nebi bývá zatmění, tobě léta cítím, to se nemění. Doufám, doufám, že to Doufám, doufám, že to Někdy přemůžeš skrýt. Doufám, doufám, že to víš. Doufám, doufám, že to víš. Já chci ti říct, to je si už znám a doufám, že víš, jsem víc než jen tu HD. dveří. Tvé si už znám a doufám, že víš, jsem víc než jen tvůj přítel. Dál nejsi sám, kdo chtěl by rád jsem tvůj přístav a víš, můj se už znáš a doufám, že víš, jsi víc než jen víťazstvom a mnohí si to určite všimnú dnes o 77. narodeninách možno hovoriť v prípade pražskej rodáčky Heleny Vondráčkovej Mala 17, keď ešte ako študentka zvíťazila vo finále speváckej súťaže Hledáme nové talenty v Pražskej Lucerne. Prvú pesničku Červená řeka točila 3. septembra toho istého roku a za rok 65. už získala kategórii speváčka Zlatého Slávika. Bol to a zostal dodnes jediný Zlatý Slávik, ale zase je tam neúrekom e, tých strieborných a bronzových, či už československých, alebo už len samostatných českých. 1. novembrový deň roku 1968 vzniklo trio Golden Kids, spoločne tvoriace Helenou Vondráčkovou, Martou Kubišovou a Vaškom Neckárom. Po ich rozchode vo februári 1970 vynútenom vďaka zákazu pre Martu Kubišovu začala účinkovať teda aj solovo, potom to spojila so skupinou Stríci Luďka Švábenského. Na začiatku 80 rokov začala tak občasne vystupovať s Jirkom Kornom a naspievali celkom slušnú zbierku spoločných duetov a začala spievať aj po svete, viacero ocenení si domov nosila a e, k profesii speváčka jej neskôr pribudla aj profesia herečka, natočila niekoľko filmov, e, tým prvým úspešným rozprávkový Šialene smutná princezna, ďalej muzikál Příliš krásna dívka, film Romance za korunu, Noc na Károštejne tam iba naspievala pesničku, podobne ako do titulu Sladké mámení alebo Jak utopiť doktora Mráčka a nepkonec vodníku v Čechách a tých albumov to je celá zbierka hromada. Dnes si pripomíname rok 2006, keď ponúkla CDčko Zastav se a poslouchej, z ktorého môže byť, že poslucháči, ktorí Helenu Vondráčkovú mapujú dlhé roky, si vedia vybaviť e, napríklad aj titulnú pesničku, pri ktorej by sme sa mohli tiež teraz pristaviť. tí sú takým tým e, stredobodom záujmu Heleny Vondráčkovej. Samozrejme na prvom mieste by mala byť Česká republika. Môže byť, že to, o to druhé miesto sa delíme s Polskom. Helena chodí často na Slovensko aj e, k našim severným susedom. No, u nás to bolo v 2006 o premiére muzikálu Hello Dolly na novej scéne 27. januára tiež sa zúčastnila tanečnej horúčky na Slovensku no a v Polsku to bola spomienka opätovná stretnutie s Marilou Rodovič keď e, spolu naspievali v 78. dueto a po rokoch e, si zopakovali v programe e, Šimon Majevský show pesničku Nebieska láska, aby to takýmto spôsobom opätovne poslucháčom ponúkli. No a E, ja půjdu dál, tak to bolo o live vystúpení v polských Sopotoch opertovne, aj e, spomienková večera v opere Lesnej. Toto umocnilo jej spevácky výkon. A kto nezažil, neuverí. Sprievodný orchester Adama e, Štabu ten patril tiež k dôležitým elementom tohto večera No a Helena dostala k nám vtedy taký trošku netradičný darček, nie každý by ho <laughs> prijal a aj zrealizoval. Do poslednej chvíle bol utajovaný, e, napokon sa zúčastnila tandemového zoskoku padákom v tom 2006. No, pre nás samozrejme dôležitým elementom práve album Zastav sa a poslouchej E, poskytnutý rozhovor pri tejto príležitosti dostal názov Nemôžu už marniť čas. Ona ho nemární, stále aktívna, v tom čase bronzová slávica. Toto ocenenie si mala opätovne možnosť pridať k tým už dovtedy vyzbieraným a tiež už medzičasom pribudla zase pekná zbierka. Čo pribudlo, čo sa týka repertoáru, tak e, to je tiež e, pesnička, v ktorej názve figuruje latinskoamerický tanec, pochádzajúci z Brazílie, kde sa tiež mala možnosť objaviť v 68. ako súťažiaca na Zlatom Kohútovi s pesničkou Vzdálený hlas. Tam vtedy bola podporená textárom Zdenkom Rytířom a skladateľom Karlom Svobodom. Získala aj titul e, Miss festivalu. O rok neskôr, keď tam prišiel súťažiť Karel Gott, tak už bola členkou poroty. No a na Brazíliu ako takú teda mohla spomínať aj prostredníctvom skladby s názvom Samba. na tua vez. Se importa. určite sa neskôr doškriabeme. Dnes v spoločnosti Heleny Vondráčkovej albumu spred tých už 18 rokov s názvom Zastav se a poslouchej, ešte dve pesničky si pripomenieme. Samba, tak to je výtvor Jana Gajdoša a Milana Princa, takže pôvodná záležitosť a bude znieť aj jedna cover verzia, ktorá bola aj s videobonusom ponúknutá na tomto albume v tom čase, ale to bude v podstate taká bodka, ešte na nás čaká skladbička, tiež celkom zaujímavá, e, ktorej e, text e, svojho času teda napísal Adam Suchý, no a Jozef Čapek, ten sa postaral o melódiu rovesník Heleny Vondráčkovej, ale trošku mladší novembrový. Tam až bude 77. Skladateľ, aranžér, producent, klávesák, aj klavirista, basgitarista ktorý vyrastal ale v Austrálii. V roku 1973 sa presťahoval do Kanady a v 79. do Los Angeles. V súčasnosti by mal byť niekde v Toronte. No a takáto, takýto svetobežník sa tiež mal možnosť spojiť s oslávenkyňou dnešného dňa Helenou Vondráčkovou, ale ten hudobný kalendár nám, čo sa týka 24. júnového dňa, ponúka aj iné mená Eh, Mick Fleetwood, narodený ako Michael John Kells Fleetwood v Londýne. To je rovesník Heleny Vondráčkovej, 47 ročník a spoluzakladateľ plus hráč na bicie nástroje v kapele Fleetwood Mac, formácie, ktorá vznikla, keď mal 20 v Londýne. Tým prvým veľkým hitom bola orchestrálna skladba Albatros, ktorá v 69. v januári viedla aj hitparádu. Odchodom gitaristu Petra Greena v roku 1970 sa skončilo také prvé úspešné obdobie tejto kapely. V 70. rokoch sa presťahovali do Spojených štátov. Na tú scénu sa úspešne vrátili v polovičke 70. rokov, v 75. No a v 77. Eh, vydali svoj najúspešnejší album 19 krát platinový, skladba Dreamer z tohto albumu viedla aj americké hitparády, na ich konte 17 štúdiových projektov. Ďalší, dá sa povedať, že výrazný interpret, ten je tiež rodákom z britských ostrovov, Andy McCluskey, 65. narodeniny si pripomína spevák a zakladateľ kapely OMD synthpopovej formácie, ktorá vznikla v septembri 77. Dnes sa nám 77. často vnúka do pozornosti. Kapela vznikla v Liverpoole, pri jej vzniku boli dvaja muzikanti, Paul Humphries a práve Andy McCluskey. Obaja už hrali spolu od školských čias, prešli spolu viacerými kapelami. Vo februári 1980 potom vydali prvý album No a na ich konte by malo byť 13 štúdioviek, e, celkom výrazný e, tiež projekt e, Sugartax z mája 1991. Ten Pandorina skrinka by mohla byť jednou z takých najvýraznejších pesničiek. A zaradili sa teda k tým synthy-popovým legendárnym formáciám. Dnes ale u nás dominuje Helena Vondráčková. Bude aj v nahrávke, ktorá dostala názov Jen pár moří. ještě chvíli hrát. Řekni, že víš, co máš teď říct klidně půjdu ráno spát. Je to jen pár moří, kam se môžem dát a plout. Já vrátím svůj čas o jeden tón. Oh, možná víc všechno kolem bouří. Na jedné vlně můžem být. Tak říkám, co teď mám říct. Do přístavu dá se plout všechno kolem bouří. Na jedné vás. pěkně skrýt. I když všechno kolem bouří, na jedné vlně můžem být. Oh, pomůží, na jedné vlně zúri, tak e, my môžeme byť na jednej vlne a budeme ešte chvíľočku aj v blízkosti Heleny Vondráčkovej. Posledná pesnička, ktorú si pripomenieme, tá v podstate uzatvárala celý tento albumový produkt s 13 skladbami. Český text dodal Eduard Krečmar. Pôvodne to vzniklo ešte na, na začiatku 80 rokov. To pieseň od e, kapely americkej dievčenské spevácké duo The Whiter Girls, ktoré bolo založené v 82. a zviditeľnili sa vďaka klubovému hitu It's Raining Men. A táto pesnička má viacero podvob, aj v prípade originálnych interpretov alebo interpretiek. Ehm, potom neskôr začali vznikať rôzne e, cover verzie. Môže byť, že Gary Halliwell v 2001 zaujala asi najviac. No a v tej českej verzii pod názvom Já vítám déšť ju naspievala v tom 2006 práve Helena Vondráčková. Je to skladba, ktorá sa stala takou e, ženskou hymnou. Ironicky je to spájané aj s inak orientovanými. Nebudeme hovoriť teraz ako. V každom prípade si to tak niektorí vybrali aj dobrovoľne, aj nedobrovoľne túto cestu a môže byť, že k tejto skladbe majú veľmi blízko, takže nám to tu ešte teda v závere celkom slušne Helena Vondráčková bude mať možnosť rozpumpovať. udalosťmi, za šťastie slnečné počasie. Svoje času s touto pesničkou aj otvárala svoje koncertné vystúpenia a celkom sa to aj hodilo, rozpumpovalo to atmosféru, ale my v tejto chvíli už mierime svoje pohľady do roku 1987 keď sa konal aj 26. ročník e, Zlatého Slávika, vtedy bola desiatou na, v konečnom poradí za keď to zoberieme od 9. po prvé miesto za Ľudskou Bílou, Beatou Dubasovou, Marikou Gombitovou, Hanou Zagorovou, 5. bola Darinka Rolincová, 4. Hajdianku, bronzovým Slávikom Bára Basiková, strieborným Iveta Bartošová, no a zlato si pripísala na svoje konto, mala ich o 240 viac týchto hlasov a bodíkov Petra Janu, ktorý sa zadarilo zvíťaziť a takto zosunúť z prvého miesta Ivetu Bartošovu. Oni si v podstate to poradie e, pri porovnávaní s predchádzajúcim ročníkom vymenili. Petra Janu teda poprvýkrát bola Zlatou Slávicou a ešte si pripísala dve víťazstvá na svoje konto, než sa vrátila na ten trón práve Iveta Bartošová. Ale my v 87. sa na chvíľočku zdržíme hneď tromi nahrávkami, ktoré nám toto obdobie budú môcť e, pripomenúť obdobie, keď e, svoje vyhlásenie pri príležitosti 10. výročia vzniku e, vydala Charta 77. Zdôrazňovala v ňom, že vláda vtedy Československej socialistickej republiky nedostatočne uspokojuje požiadavky občanov, čo podporuje túžbu po politických zmenách a demokratizácii spoločnosti dnes, keby sa tak e, dialo a boli by to všetko tzv. disidenti, tak by to bolo úplne inak vnímané, e, aj mediálne samozrejme, ale čo si budeme hovoriť e, po tejto stránke, však nám je to jasné. Tajomník ústredného výboru Vasil Byľak sa na zasadaní ideologickej komisie vyjadril proti reformám u nás. Nepozdávali sa mu dokonca ani reformy Michaila Gorbačova v Sovietskom zväze. Ten potom navštívil aj Prahu a Bratislavu. V Prahe ho vítalo 150 tisíc občanov. Sympatie si získal aj na Slovensku. Zatiaľ, čo v Sovietskom zväze museli riešiť udalosť, ktorá tiež vstúpila do histórie, keď 19-ročný športový pilot Matias Rust zo západného Nemecka Nerušene preletel 800 kilometrov e, sovietského vzdušného priestoru a pristal na Červenom námestí. Bola z toho no, celkom slušná hystéria, keď sa niekomu podarilo takto hlboko sa dostať na územie štátu a bez kontroly. Dnes by to už e, asi bolo komplikovanejšie, ale vždy sa nájde nejaká medzierka. Teraz sa nájde priestor pre Roba Grigorová, ktorý v 87. prišiel s prvým albumom a bol to celkom slušný poprask, dodnes mnohé pesničky dostatočne známymi, typu Edo, Bol raz jeden žiak, Mám 300 mesiacov, alebo Valčík pre Európu, spolupráca s textármi Ľubošom Zemanom a Kamilom Peterajom priniesla úspech. Tak si poďme pripomenúť Ľubošom Zemanom otextovanú melódiu hlavného interpreta. Vstupným songom do tohto obdobia bude dýchanie z úst do úst. Dýchanie z úst do úst včera si mi dala Od šťastia som, od šťastia som omdlel Bol to iba pokus, už si ako skala a ja žijem, a ja žijem dobre Dýchanie do úst kořist potichu pozerám, za rok 87. Zrejme najúspešnejšie umiestnenie Roba Grigorová v rámci Zlatého Slávika. Polepšil si z 22. na 18. priečku, ale presadiť sa medzi československými interpretmi bolo vtedy komplikované. Na prvom mieste Dalibor Janda, strieborný Peter Nať, bronzový Karel Gott, no a ešte tam boli Meky Šbírka, Pavel Horňák, Petr Kotwald, ten šiestý toho spomínam zámerne, lebo si ho tiež vypočujeme, keďže prišiel v 87. s pesničkami, ktoré sa ocitli na jeho prvej solovke, prísne sa soukromá science fiction, podporená hlavne textárom Pavlom Cmíralom a už za sprievodu skupiny Trik po odchode od orchestra Karla Wagnera už sa začal presadzovať trošku iným štýlom a pesničkami, ktoré neskôr boli teda aj z autorskej dielne Jindřicha Parmu, niečo sa už objavilo aj na tejto profilovke, ale dominantnejšie to bolo až na dvojke s názvom Gejzír. Sme teda v roku 1987, keď boli čerstvými nielen pesničky, ktoré si pripomíname, ale aj osobnosti, ktoré sa neskôr potom dostali na popredné pozície vo svojich profesiách, hlavne športovci, Lucie Šafářová, tenistka, biatlonistka Magdalena Nojnerová, Juraj Kucka, aj aktuálne slovenský futbalový reprezentant, eh, ruská tenistka Maria Šarapovová, Francesco Fabregas, španielský futbalista Edvald Boasson Hagen, norský cyklista, srbský tenista Novak Djokovic, Martina Sáblíková, česká rýchlokorčuliarka, Uh, už možno povedať, že aj dnešný narodeninový oslávenec eh, Lionel Messi, argentínsky futbalista, ďalej Sebastian Vettel, trojnásobný majster sveta v F1, kanadský hokejista Sidney Crosby, Martin Odčenáš, slovenský bežec na lyžiach, tenista Lukáš Lacko, hokejista Tomáš Záborský alebo Karim Benzema, francúzsky futbalový útočník. Čo sa týka ešte športu, tak hm, jednou z tých nezabudnutelných udalostí je aj končiaci sa šampionát v hokeji juniorov v Piešťanoch, ktorý začal ešte v decembri predchádzajúceho roku. Končilo sa to 4. januára 1987 a skončilo sa to teda veľmi zaujímavo. Hokejisti Kanady a Sovietskeho zväzu boli vtedy vylúčení e, z týchto majstrovstiev sveta kvôli hromadnej bitke, ktorá bola rozpútaná počas ich vzájomného zápasu. Dokonca to bolo o tom, teraz si nespomínam, či to urobil kanadský alebo sovietský hokejový brankár, ale vyštartoval proti svojmu súperovi, lebo všetci sa už byli, len brankári stáli sami tak <laughs> aj ten sa potom <laughs> rozbehol k tomu opačnému a aj tí skončili na hromade. Československá televízia v ten istý deň odvysielala aj prvý diel známeho magazínu pre kutilov, receptář nejen na nedeli, ktorý moderoval Přemek Podlaha. Vzhľadom k výraznej obľúbenosti chatárčenia, chalupárčenia v čase normalizácie v kombinácii s chronickým nedostatkom potrebného vybavenia pre kutilov získal tento program už od svojej prvej časti značnú popularitu na začiatku februára bola rozbehnutá výstavba preveckových objektov budúcej jadrovej elektrárne v Temelíne. Predseda vlády Československej, e, respektíve skôr Českej socialistickej republiky, bol aj miesto predsedom vlády Československej e, socialistickej republiky Jozef Korčák, požiadal e, vtedy zo zdravotných dôvodov v marci o uvoľnenie z obidvoch funkcií. Prezident Gustav Husák tejto žiadosti vyhovel. Na jeho miesto bol na návrh ústredného výboru komunistickej strany menovaný Ladislav Adamec. No, čo sa týka apríla, tak e, Československo za značného záujmu verejnosti, už to bolo spomínané, navštívil generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu Michail Sergejevič Gorbačov od 9. do 11. apríla pobudol v Československu v súvislosti s návštevou bola e, v Československej spoločnosti zasiata nádej, že sa ten režim uvoľní vo vyšších e, um, kruhoch sa začalo hovoriť o prestavbe k žiadnym výraznejším politickým zmenám ale nedošlo Najvyšší sovietský predstaviteľ eh, len zotrval v podpore vládnúceho krídla komunistickej strany Československa. Nedošlo k žiadnemu zásadnému obratu ani v hodnotení udalostí z roku 1968. No a ešte ten májový čas, ako prvú polovičku roku 87 eh, si môžeme pripomenúť aj návratom k štvrtému dňu mesiaca číslo 5, keď na zjazde československých dramatických umelcov vystúpil e, s relatívne ostrým prejavom k téme prestavba. E, český herec Miloš Kopecký poukázal predovšetkým na značný formalizmus v prístupe k proklamovaným spoločenským zmenám, hovoril o minimálnej obmene vedúcich politických pracovníkov, pre ktorých boli akékoľvek výraznejšie zmeny nemysliteľné, preto narážal na umenie včas odísť, čo bolo mierené predovšetkým voči najskompromitovanejším predstaviteľom režimu, akými boli Vasil Biľak alebo Jan Fojtík. V prejave zniesol aj požiadavku na zvýšenie mravnej a duchovnej úrovne spoločnosti s dôrazom na ľudské práva, slobodu a toleranciu. Aj takto sa vedeli niekedy herci na verejnosti prezentovať. Hoci mu bolo vyčítané Milošovi Kopeckému, že svojho času tak trošku útočil aj na emigrantov a tiež cez televízne obrazovky niečo po tejto stránke riešil. Iní tápali, tápal aj Petr Kotwald, keď už to teda zvrtneme za týmto rodákom zo Žadca, tak si poďme pripomenúť jeho albumovú jednotku práve pesničkou s názvom Tápu. Tápu き věřím, že chci s tebou žít. 80 rokov pre Petra Kotvalda celku úspešná. On už bol bronzový aj so standom Hložkom za 83. rok, keď ich dali do kategórie spevák, aj keď vystupovali ako dvojica. No a potom ako solista sa dostal k tejto priečke za rok 1988 a na bronzovú pozíciu sa vrátil aj o dva roky neskôr, medzi tým bol štvrtý v 87. mieste teda na 6. priečke a albumy Gejzír respektíve Hyde Park tiež pritiahli pozornosť týmto smerom nás bude teraz pútať ešte čo sa týka udalosti aj tá druhá polovička roku, ktorý teraz máme aktuálnym pre nás 18. júla na novo vybudovanom Masarykovom okruhu v Brne sa konali prvé motocyklové preteky v Bruseli v júli 87 rozbehli jednania medzi predstaviteľmi Československa a Európskeho hospodárskeho spoločenstva v otázkach vzájomnej obchodnej výmeny. Cieľom bolo rozšírenie vývozu tradičných domácich výrobkov, porcelánu, skla, obuvy do štátov EHS, lebo sme vyrábali v celku zaujímavé veci, kvalitné. Na zámku v Lánoch usporiadali členovia Charty 77 pietné stretnutie k 50. výročiu úmrtia Tomáša Garika Masarika v septembri. O dva dní neskôr 15. septembra na Medzinárodnom strojárskom veletrhu v Brne bol predstavený nový model automobilu vyrábaný v Mladej Boleslavi Škoda Favorit ktorý bol vyvinutý v spolupráci s talianským štúdiom v Turíne ÚOS e, vozidlo zaznamenalo oproti dovtedajším vyrábaným modelom Škody 120 značný pokrok. Bola zmodernizovaná palubná doska, využité bolo podstatne atraktívnejšie e, riešenie dizajnu. Najvýraznejšou zmenou bolo presunutie motoru a poháňanej nápravy do prednej časti vozidla okamžite po uvedení sa stal nedostatkovým tovarom v roku 1988. V amfiteátri v Plzni na, Lochotini, na Lochotíne sa konal mierový koncert, usporiadaný na počest zavraždeného švédskeho premiéra Olofa Palmeho. Na koncerte vystúpila pestrá zmes hudobných umelcov, na jednej strane aj západo-nemecká punková skupina Die Toten Hosen alebo roková E, formácia Stromboli, na strane druhej Dalibor Janda, Michal David so skupinou Kroky, Františka Janečka a fanúšikovia tej e, tvrdšej muziky, aj vyprovokovaný exibíciou nemeckých Tottenhausen Potom e, privítali Michala Davida spôsobom, že po ňom házali teda kelímky od piva, štrk, vypískali ho v podstate na základe týchto výtržností bol potom program koncertu pozmenený. Ďalšia západo-nemecká skupina podobného razenia už nevystúpila. Výtržníci boli z koncertu vyvedení von a členovia Tottenhosen vyhostení z Československa. Keď si pozrieme ešte záver roka, tak pri príležitosti 7. výročia zastrelenia Johna Lennona 8. decembra sa vo Veľkopřerovskom námestí alebo na Veľkopřerovskom námestí v Prahe na kampe zišlo spomienkové zhromaždenie asi 500 mladých ľudí. Účastníci zároveň spomínali aj na Jana Palacha, Jana Zajíca. Zhromaždenie sa konalo pri múre, na ktorom neznámy umelec už po Lenonovej smrti v roku 1980 nakreslil jeho portrét. Odvtedy sa to stalo miestom stretávania slobodne zmýšľajúcich Lenonových priaznivcov. Na mieste pravidelne zasahovali aj orgány štátnej bezpečnosti. Pred konaním zhromaždenia v 87. tam bola inštalovaná aj kamera a následne to bolo rozohnané príslušníkmi bezpečnosti. Niektorí účastníci boli aj zadržaní. Takže žilo sa tu naozaj zaujímavo a veselo. Pokiaľ ide o odchody, lebo v podstate už tento rok aj opúšťame tak e, zoberiem to opäť chronologicky od v podstate februára po november. Ondrej Jariabek, slovenský herec, Andy Warhol, americký maliar, Hanna Vítová, herečka, Mária Medvecká, maliarka, Mirek Berka, klavesista, klavirista skupiny Olympic, legenda menom Fred Astaire, Pola Negri, rovnako americká herečka, v tomto prípade polsko-slovenského pôvodu, Zomrel tiež Denek Buchvaldek, herec, režisér a politik, svojho času muž na radnici. Lee Marvin, to bol americký herec, v tomto roku je to o storočnici, už bola vo februári, si ju bolo možné pripomenúť. Ďalej František Di Barbora, ten zomrel 4. septembra 87, 22. oktobra Lino Ventura, francúzsko-talianský herec, a Jacques Anquetil, francúzsky cyklista, tak ten zomrel v novembri, 18. novembra, 8. januára uplynulo 90 rokov od jeho narodenia, stal sa legendárnym. Svoju kariéru ukončil už ako 35-ročný a vrátil sa do Normandie, kde sa venoval farmárčeniu. Zomrel ako 53-ročný na rakovinu. No a bodka za obzretím sa do tohto časopriestoru, tak e, tá bude o Ivete Bartošovej, tá v 87. ponúkla prvú samostatnú profilovú LP platňu, už pod krídlami orchestra Ladislava Štajdla. V máji točila aj pesničku, ktorú písali Viteslav Hádl a Zdenek Borovec. Ona ju už naspievala aj predtým s trošku iným textom a Tí, ktorí si zadovážili album v 2016, Krásná a neznáma, sa môžu dopracovať aj k pôvodnej nezverejnenej verzii pesničky Ja a motýl, tá oficiálna, tá nám teraz bude znieť. nebudeme mať, ale budeme tu mať ešte jednu eh, možnosť eh, si pripomenúť jubilanta aktuálneho obdobia a to čerstvého 80 tak v tomto týždni v sobotu, nie v nedelu, na, na nedelu to pripadá, rodák z Hlohovca, Ivan Štrbka, slovenský básnik, prozaik a textár, člen básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorý sa narodil do učiteľsko-úradníckej rodiny a časť detstva strávil v obci Pata. To vzdelanie si potom e, doplňal vo Veľkom záluží v Seredi. Po krátkej pauze pokračoval potom štúdiu e, odbor Slovenčina, Španielština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po maturite pracoval v geologickom prieskume pričom počas štúdií na vysokej škole pôsobil zároveň aj ako redaktor v literárnych časopisoch. Potom to bol aj mm, priestor vydavateľstva Slovenský spisovateľ, bol aj redaktorom vydavateľstva Tatran, pôsobil ako dramaturg pre deti a mládež v slovenskej televízii a v druhej polovičke 80. rokov sa stal najskôr šéf-redaktorom časopisu Mladé rozlety potom zástupcom šéf-redaktora novovzniknutého titulu Literárny týždenník. V 90. rokoch to bol aj časopis Kultúrny život a neskôr e, zase Romboid, ale my sa samozrejme budeme mať možnosť obzrieť hlavne za jeho textárskou činnosťou, také tie prvé básničky začal zverejňovať v roku 1961 v časopise Mladá tvorba Knižnej premiéry sa dočkal v 69., keď mu vyšla zbierka básní Krátke detstvo kopíníkov. V týchto dielach sa snažil vyjadrovať také tie fantázie, e, rozprávkový svet svojho detstva. No a neskôr okrem vlastnej tvorby sa venoval aj písaniu textov piesní, ktoré boli určené výlučne pre Deža Ursínyho, čo bolo teda táto spolupráca takým neobyčajným zjavom v rámci domácej hudobnej tvorby, ale venoval sa aj prekladom z portugalčiny, španielčiny, taliančiny, maďarčiny alebo dokonca arabčiny. Tie diela boli preložené do viacerých cudzích jazykov a vzácne používal aj pseudonym František Osoba. Viacero ocenení, čo si pripomenieme, bude skladba s názvom Ten istý tanec to znamená, že budeme spomínať aj na Deža Ursínyho, s ktorým teda mal možnosť Ivan Štrbka spolupracovať a takto tomu bolo na začiatku 90. rokov. prichádzaš do Tibetu v tom istom tanci, že inými vlastnými krokmi Každý deň prichádzam do Tibetu v tom istom tanci, že inými vlastnými krokmi Sám sebe deravým batohom, ktorom nesiem ďalej aj to, čo sa vo mne nikdy ani oblas neplne, aj všetky mojich špokota ložím niekde ty, ktoré neboli a starcov, ktorí nie sú. Starcov, ktorí neboli a deti, ktoré nie sú. I kroky ma ďalej vlastným stopám nesú na eho, v tom istom tanci. ktorý Boha zviera. Zvieratá bez zvoncov tá nepomalý smel, čo sa dlho opetuje sám. Neznie to tu tak často, ale komu česť, tomu česť. Ivan Štrbka sa stal teda autorom prevažnej časti slovenských textov pre art rokového hudobníka Deža Ursínyho, s ktorým v rokoch 1978 až 1994 spolupracoval na 11 štúdiových albumoch aj iných projektoch. Tie úrivky boli publikované, čo sa týka básní a zhudobnené aj na elektronicko-industriálnom albume krv čierno fotografií. Toto vyšlo v roku 2015, e, spoločné dielo interpretov Emia Fan a Martin Burlas. Ale spolupráca s Dežom Ursinim asi taká dominantnejšia. Spomínali sme v podstate na titulnú pesničku produktu z toho 92. ten istý tanec No a finále to už bude patriť spomienke na Milana Chladila, keďže tu máme 40. výročie jeho odchodu 28. júna sa tak stane, tak brnenský rodák, vyučený krajčír, ktorý popri tom potom študoval spev na miestnom konzervatóriu a v štúdiu pokračoval aj v Prahe. Ročník 1931, tak sa nám pripomenie v piatich nahrávkach, to by sme mohli postihať Robil častokrát také kratučké veci a jedna z nich dostala názov Diana, hneď jedna z takých tých prvých jeho výrazných pesničiek, točená ešte vo februári roku 1960. navždy vzal, odešel si Bůh ví kam. Diana má v srdci žál, žije marným vzpomínkám. předstíráli za dnes mých, pláče v nocích bezesných, král srdce, které zastesklo si s lehkým úsměvem, teď žal svůj nosí, stále však čeká dál. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, jde ulicí, nezbaví se lásky pout, sníješ voní z kořicí, sní nelze obejmout, navždy bude sama snít není nikdy klid. se lásky pout, jež voní s kořicí, jež nelze obejmout. Navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid, základnom ročníku Zlatého Slávika obsedil 5. miesto, potom bol 8. a za rok 1964 bronzový, dokonca strieborný, hneď za Karlom Gotom bronzový bol Pepik Zima. Milan Chladiel, na ktorého dnes teda spomíname pri príležitosti 40. výročia odchodu. Čo sa týka spievania, začínal s orchestrom Rika Knirša, potom prijal ponuku Karla Blacha. Od 56. sa stal takmer na 30 rokov spevákom tohto známeho telesa a po boku Ivety Simonovej vytvoril tiež nezabudnutelnú spevácku dvojicu. Úspešné boli mnohé duety, my dva a čas, až na severní pol. Amore, Amore, Deti spíre a sentimentální Santana Maria, o nás dvou, kdykoliv, cokoliv, kamkoliv ale spieval aj solovo, celkovo viac ako 350 pesničiek a mnohé hitovkami. Diana niekde na začiatku, tá druhá pesnička v poradí, ktorá nám Milana chladila, pripomenie je o 5 rokov mladší, ale textár zostáva rovnaký, pokiaľ ide o českú verziu. Zdenek Borovec, ten sa podpísal pod množstvo pesničiek Milana chladila a takto aj pod naozaj aktuálny titul Vždy je léto. Vypa! kolem mlejnu, v hejnu, cejnu, je léto. A voda chladí a šimrá nám hruď. My plávem k mejnu, hejnu, cejnu, je léto. Zbavit se strastí, aspoň z části máme chuť a slečna, leďme se, jak se nese pláží, s tou dekoltáží, zkrátka kus. Na whisky pozval ji ten pán, co metrák váží. My máme menší příjem a tak pijem čus A plávem, mlejnu, hejnu, cejnu, vždyť je léto, plzeň chladnou, ty také si dej. Práv s námi, k mlejnu, k hejnu, cejnu, vždyť je léto. Melóny sládnou a tak nám je hej. My plávem k mlejnu, k hejnu, cejnu, vždyť je léto. A voda chladí a šimrá nám hruď. My plávem k mlejnu, k hejnu, cejnu, vždyť je léto se strastí, aspoň z části máme chuť. Nastartuj plnou parou tu svou starou káru, v slunečním žáru k nám sem jeď. Vždyť se ti už i děti smějou na bulváru, že prý máš kýho víra plečí síra pleť. Pláv s námi k mlejnu, v hejnu, cejnu, vždyť je léto, také si dej. Pláv s námi mlejnu, hejnu, cejnu, vždyť je léto. Melouny sládnou a tak nám je hej. Melouny sládnou a tak nám je hej. Melouny sládnou a tak nám je hej. Aj pri pesničkách Milena Chladila nám môže byť hej. Zatiaľ to bolo, čo sa týka hudobného krovia o striedaní. Orchester Dalibora Brázdu vystriedaný zase tanečným orchestrom Československého rozhlasu, ale pri tej následujúcej pesničke sa už dostane k slovu práve orchester Karla Vlacha, s ktorým mal možnosť najčastejšie spolupracovať a pozrieme sa do 68. roku, ale pozrieme sa ešte aj do dnešného kalendára, aby sme si postihali pripomenúť aj tých, e, ktorí na tento svet prichádzali 24. júna a zviditeľnili sa celosvetovo. Ten zoznam nie je taký košatý ako v prípade iných termínov. Začneme Viktorom Francom Hesom, rakúsko-americkým fyzikom. Stal sa laureátom Nobelovej ceny za fyziku, za objav kozmického žiarenia, bol ročníkom 1883 v roku 1911 prišiel na svet eh, argentínsky automobilový pretekár Juan Manuel Fangio. Eh, bol účastníkom majstrovstiev sveta Formuly 1, získal 5 majstrovských titulov, z toho 4 za sebou a to v 50. rokoch dominoval, zomrel ako 84-ročný v júli 1995 Vďaka srdcovému kolapsu Argentína vtedy vyhlásila trojdňový smútok. Išlo o rekord, e, čo sa týka titulov, ktorý bol vyrovnaný až v roku 2002 Michaelom Schumacherom. Ján Kubiš, e, vojak, člen odboja a jeden z atentátníkov na Heidricha, ten sa narodil v roku 1913. No a keď mal 17, na svet prišiel v Prahe neskorší dlhoročný člen hereckého súboru divadla na Vinohradoch, Ilia Racek, ktorého v mladosti okúzlilo bábkové divadlo, ale neskôr teda z ríše bábok prešiel aj do toho klasického divadla a stal sa jednou z výrazných postav. Zomrel v auguste 2018. No a Lionel Messi, argentínsky futbalista, e, svojho času hrávajúci aj za Barcelonu, aj za parížsky Saint-Germain a hlavne teda za argentínske národné futbalové mužstvo, stal sa jedným z najvýraznejších eh, hráčov tohto športu všeobecne po celej planéte. S reprezentáciou získal aj titul majstra sveta, aj olympijské zlato a eh, známy aj tým, že je obrovským fanúšikom skupiny Oasis. Ich pesničky údajne počúva pred každým zápasom. My dnes počúvame Milana Chladila a príde sem aj v pozícii božského trínyho. to, co vám zkusím hrát, kde kdo z vás bude znát, je to můj malej dar, pro váš dům nebo bar, je v něm noc jenom pár, ale mám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 to, co vám zkusím hrát, kde kdo z vás bude znát, je to můj malej dar pro váš dům nebo bar, je v něm no, jenom pár, ale má tichý spár v nebi tónů a strun ozdobí boží trůn, v tom nebi vládne ptačí zpěv a Lopez je tam šéf, má kráj klíž a co já vím,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 temperamentných pesničiek zo spevníka Milana Chladila by sa dalo povyťahovať naozaj neúrekom. Ešte by mohli pribudnúť Matilda, Marína, ale aj spoločné duety práve s Ivetou Simonovou. My si pripomenieme oficiálne ten posledný, ktorý spolu naspievali v máji roku 1984. Pôvodné dielo Jaroslav Dřevikovský a Zdenek Borovec sa pod túto pesničku podpísali a s orchestrom Karla Blacha to mal možnosť e, zrealizovať. Predtým ešte zoznam odchádzajúcich. Tiež to nie je také košaté, vyzerá to nádejne pre 24. júnový deň. Steven Grover Cleveland, e, to bol 22. a aj 24. prezident Spojených štátov, taký ten Sandvičový. Zobrazený je na 1000 dolárovej bankovke, zomrel v roku 1908. František Vnouček, to bol český herec, pedagóg, zaslúžilý umelec z roku 1954, rodák z Benešova. Môže byť, že medzi jeho najznámejšie postavy patrí tá, ktorú stvárnil v titule Cesta do hlubin študákovi duše, kde si zahral profesora Voříška. Eman Fiala, ten zomrel o 10 rokov neskôr, v roku 1970, tiež herec, režisér, hudobný skladateľ, hudobník. Ehm, bol teda v jeho rodine ešte jeden úspešný predstaviteľ, nevlastný starší brat František, známy pod menom Ferenc Futurista. Eman, ten sa preslávil teda aj vďaka mnohým titulom, tam ten bosk e, zo štadiona, kde síce nehral hlavnú úlohu, ale rozčulujúceho sa fanúšika, ktorý tam <laughs> roztrieskal rádio, keď československá reprezentácia prehrala na majstrovstvách sveta, že už nikdy nebude sledovať hokej, tak to je tiež jedna z jeho nezabudnutelných postav. Jan Lacko, bol rodák z Mijavy, na budúci rok, na štedrý deň si bude možné pripomenúť storočnicu, bol slovenským filmovým režisérom, aj televíznym režisérom a od roku 1957 sa začal venovať hraným filmom. Tam tá posledná bosorka, Zemianská česť, bol pomocným režisérom u Vladimíra Bahnu na týchto filmoch tak to by mohlo byť známe, ale potom k tým posledným filmom, ktoré točil sa radí aj Anička Jurkovičová z roku 1983 so Zuzanou Frenglovou v hlavnej úlohe, ale zahrali sa tam aj Karol Machata, Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný, Jozef Vajda, Jana Naďová, Ondrej Malachovský a ďalší. Tak eh, Jan Lacko zomrel v roku 1991. No a ďalší herec americký Eli Valach. Už je to 10 rokov, známy bol najmä úlohami banditov vo westernoch e, typu 7 statočných alebo Dobrý, zlý a škaredý. Ale teraz prídu určite sympatickí po dvojici Iveta Simonová, Milan Chladil. Je to taká pesnička o súžití dvojice a môže byť, že sa mnohí v tom aj nájdu kdykoliv, cokoliv, kamkoliv. dám, zítra to jinde je nikoli tam. Kdykoliv, jakkoliv prohledám byt, věci mé jinde jsou, než mají být. Recepty, teplomet, vývrtka, klíč, jak začneš s úklidem, všechno je pryč. Čtvrtků k středám, pak marně hledám, ať cokoliv kamkoliv dám. polížek. Všechno své místo má neboli flek, sklízet a gruntovat nikoli věk. To pak hledá, si marně hledá, to kdokoliv, kamkoliv dá. Kdykoliv, cokoliv, kamkoliv dá, zítra to jinde je nikoli tam. Kdykoliv, jakkoliv prohledám byt, věci mé jinde jsou, než mají být recepty teplomet, vývrtka klíč. Jak začneš s úklidem, všechno je pryč. Z čtvrtků k středám, pak marně hledám, ať cokoliv, kamkoliv dám. Hmm, nad čím doma? Kam svídala díku? Šavli tu Kde je bedna na kvíku? Máš tom skrumá. Hoď to do světlíku. Šťasten je kdokoliv okolí řek všechno své místo má neboli flek. Sklízet a gruntovat nikoli věk. To pak hledá, se marně hledá, co kdokoliv tamkoliv dá. To pak hledá, se marně hledá, co kdokoliv kamkoliv dá. To pak hledá, se marně hledá, co kdokoliv kamkoliv tejto pesničke už u nás pribudne síce ešte jedna, ale zo strany Milana Chladila už nič viac e, nepribudlo. Tak sa ešte vrátime aj do roku 1970, keď mal možnosť naspievať jednu z ľudovelú záležitosť, známu to neapolskú pesničku, ktorú v roku 1898 zložil talianský skladateľ Eduardo di Capua, na slova básnika Giovanniho Caporu a ide o skladbu s názvom O sole mio, čiže moje slnko, text písaný v neapolštine, kde O znamená určitý člen, e, tak sa to vyslovuje teda nie z O slnko moje, ale iba moje slnko a napísal to Di Capua pri svojom pobyte v Odese vraj e, bol inšpirovaný nádherným východom slnka nad Čiernym morom a spieva sa tam o tom, že slnko je nádherné, ale že spevák pozná ešte jedno oveľa krajšie slnko, svoje slnko a to je v tvári jeho milej. Táto pesnička sa čoskoro rozšírila do celého sveta a bola často omylom považovaná za ľudovú skladbu. Preslávili ju predovšetkým Enrico Caruso a dá sa povedať, že dodnes patrí do repertoáru mnohých eh, tenoristov, a u nás sa s tým pohral aj Peter Dvorský, svetovo aj také legendy ako Luciano Pavarotti alebo Andrea Bocelli. Ten veľký úspech eh, s jej modernou úpravou slávila aj Elvis Presley. Tá česká verzia, naspievaná Milanom Chladilom, tu otextovala Jiřina Fikejzová, ktorá spolupracovala často hlavne s Juditou Čežovskou alebo Maruškou Rotrovou. No a pre Milana Chladila napísala ten nasledujúci text a skladbe dala názov Za rok se vrátim, tak snáď nám to bude dopriaté aj trošku skôr, čo sa týka Petrolejky. Tá posledná júnová v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujem a pekný júnový čas a zvyšok tohto mesiaca z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.